luka simari joyi waɗi ñalawma goto tawi omo dari e dande wendu gene saret tawi diɗɗal ina ɓittima gam heɗade konngol allah ngol o yi e dande wendu he laaɗi ɗiɗi awoɓe ƴengnoɓe e majji ɓe gonno ko e wuppude sakitaji mumen o juli e hen goto ka simon jeyi o ñaagui ɗum yo abba nder ndiyam seeɗa caggal ɗum o jowɗi e laan he o woni e jangguinde diɗɗal ngal nden o gayni haaldi o wiisimo ɓennuto luggere to berton sakitaji mon jaggon liɗɗi simo jaabi wii ceerno min mbaali ko awde min jaggani hay hunde kono tawde ko noon mbiɗa mami wertu sakitaji ɗi nden ɓe berti ɓe jaggi liɗɗi kewiɗi ha sakitaji mabɓe puɗɗi seekadi ɓe ɓaaƴi wondiɓe mabɓe wonɓe laana gorko ɓe yo gara mballaɓe ɓeenne ngari ɓe kebbini laaɗi ɗiɗi ɗe fof haa ɗi puɗɗi wooɓde nden simon piyerre yii ɗum dikki e yeeso makko wi'imo joomam woɗɗitomi sabu komi gorko bakkadinowo ngati kaawis jagginomo kanko e wondiɓe makko ɓe fof sababu ndi liɗɗi ɗi ɓe jaggunoɗi awdiɓe makko ɓe hono yaaquba e yohanna ɓiɓɓe sebede kawanomo kañum enne kono yeeso wiyam woto hul ko heddi hen ko gawata ko yimɓe nden ɓe joofi laaɗi ɗe ɓe goppi fof ɓe ndewi e makko waɗi ñalawma gooto tawi yeeso ina e wootere e cey he haa gorko gooto ñoodo binɗo baras yii ɗum turii e leydi ñaagii ɗum wii ceerno so tawi a jaɓii haɗa waawi laɓɓindemi yeeso forti junngo memi mo wi'i mi jaɓi lab ɗo ne ɗon ñaw baras ngu iwi e gorko o caggal ɗum yeeso yamrimo wata o haalan ɗum hay gooto wi'imo noon yaa holloye hoore ma jettinowo sadak o mbaɗa na laɓɓingol ma ngol sadak mo muusa yamiri o mbele ɗum ina wonana ɓe seedan faagu ndenne de dowlo makko ɓeydi saraadi diɗɗi mawɗe goni e rentude ngam heɗaade mo e ngam riwtaneede ñabbuuli mumen kono o wetti heɓde e nokkuuji teyɗi ombo toro waɗi ñalawma gooto o woni e janngindi farisa en e jannginooɓe sari iwɓe e denndaangal guri galile e yude wandude e yerusalem ina njooɗii joomiraaɗo woni e feññinde e makko baawɗi mum omo sellina ñabbuuli tan woodi adduɓe gorko boofo ina lelnaa e sekko ina njiiloo naatnude ɗum lelna ɗum e yeeso makko kono nde ɓe donki naatde hakke yimɓe ɓe heewde ɓe ŋabboyi to dow mbildi to ɓe mbaɗi wuddere ɓe jortini boof o e sekko mum fof e hakkude yimɓe ɓe e yeeso makko kanko yeeso nde o yino ɓe mbayi gonɗinde o wii boof o bakkatuji ma jaafama sariyankoɓe ɓe e farisa en ɓe goni e miijaade ina mbiya holi o jennowo allah holi fof bawɗo yafade bakkatuji so wona allah kanko yeeso o faami miijoji maɓɓe o heɓiti o wiɓe holi ko waɗi oɗon jogoo miijoji baaɗini e ɓerde mon wiide bakkatuji ma jafama e wiide ummoya holi hen ko ɓuri webde kono beele oɗon ganda ɓi neɗɗo o ina jogii e aduna bawɗe yafade bakkatuji boofo mboɗo wima ummo ƴetta sekko ma koota galle mon ɗone ɗon bo fo ummi e yeeso yimɓe fof ƴettiɗo lelinoɗo howti galle mum ina mawnina allah najoore jaggiɓe kamɓe fof ɓe goni e yettude allah ɓe kuli no feewi ɓe goni e wiide en jii hannde geɗe kawneɗe caggal ɗum yeesu yalti sowini dendinowo juuti gooto ina wiye lewi ina jooɗi e yoɓirde juuti wi ɗum rew e am lewi woppi fof ummi rewi e makko lewi nayimo galle mum waɗanimo kongu mawgu rendinoɓe juuti heewɓe e yimɓe woɗɓe kina ñamdatno e maɓɓe farisa en e sariyankoɓe mumen goni e gormade ina mbiya almuɓe makko ɓe holi ko waɗi oɗon ñamda oɗon jarda e rendinoɓe juuti e bakkodinoɓe yeeso jaabiɓe wi wona celluɗo sohli cafrowo sohli cafrowo ko ñawɗo addanimi noddude fewɓe addimi ko noddude bakko dinoɓe yo mbacco koye mumen ɓe mbiyimo almuɓe yaya ɓe noɓe farisa hen ɓe ni ina koora saha fof te ina ñaago tawoɓe maɓe ina ñaama ina jara o wiɓe beele oɗon mbawi hornude damboɓe so jombajo gorko ina wondi e mumen ma saaha arɗo ittete e hakkude mabɓe e on saha maɓe koor o haalaniɓe kadi ngulɗo kolngol hay gooto taƴata e comtol kesol ko ɗakkiri kiingol ndeen joomum bonnat kesol ngol tawa fallaare seekaande heen nde yaadaani e kiingol ngol hay gooto loowata ndiyam resen kesam e sumalleeji kiiɗɗi ndeen ndiyam resen ɗam fusat ɗi rufa ɗi mbaasee ndiyam resen kesam loowete koye sumalleeji kesi hay goto yarata ndiyam resen kesam caggal nde yari kiiɗɗam saabu jomum wiyata ko kiiɗɗam ɗam ɓuri